bukan lemah kuburan Dikirimkan oleh dukuh Mimi Dukuh Jojan Papringan Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro diwai jenenge Kangkar Simin. Kangkar Simin gawe omah anyar cor lan bumi. Bar Abdul lemah dituku MCL Payurong M ning daerah sawit ning pinggiri Bekasi dalan kereta sing mergawi ditarjet limang wulan kudu dadi bisa ndang dipanggoni tukang batune wong limo tukang kayune wong limo banjur kuli batune wong papat dadine sing mergawi jumlahe 14 wong Kasimin jarine mangkene pokoke tak target 5 wulan kudu dadi yo, mergo arep tak ngoni, disauri salah sijining tukang sing jenenge Sabuni waduh aja ditarget to men yo nek 5 wulan iso ndadekno singkating cerita omah wis ngadeg tapi durung diuruk. Kang Kasimin pesen marang supir dan truk jenenge ketek. Tek, tolong aku jupuna lemah teko nggonku. Sak jam truk teko nggonku pira? Terus ketek jawab. Teko nggonem sak jam truk regane 300.000 to Kang Min. Buta pirang jam mengko aku tak ngajak gembel. Ya sak cukup petote sampai rotok kabeh wurukane ngono lho. bayongan karo temboke keramik kabeh. Akhire Kang Kasimin boyongan manggono omah anyar banjur syukuran dancaan nanggap sindir sedina suwengi. Kang Kasimin sadar omah sing dinggoni aurane kok kurang apik. Anake Kang Kasimin nangis terus angger bengi, ora gelem meneng-meneng sampai bojone katon. Ya pancen bocah cilik ya piye neh to Sri-sri. Banjur ditakoni anake Kang Kasimin. Dicing-dicinging dhuwur jari enek wong rupane ireng. Guling-guling dheweke. Bendino Kang Kasimin ning omah mambu kembang wangi karo mambu wong goreng pindang. Padahal bojone Kang Kasimin ora goreng apa-apa. ya tau kelangan duit barang diitung genep rong juta ilang rong atus bujuni banjur ditakoni wen jupuk duit tasri Ora kayane jupuk aku kanca kowe to. Lah sapa sing jupuk? Iya, eh, Mbah. Dadak man kang kasimin nyipi nek dikandani wong wedok duit tenek sak clono sing mbok centelno ning katok. Mergo kang asime ning omahe tau diroi wong wedok tuwek karo nginang mlaku ning jero omah. Karo diketoki bocah cilik bajang ora duwe tangan, ya ora duwe sikil, slendeng ning tembok. Banjur didelok tenan duwite sing ilang enek tenan ning jero sak clana. Kok nyeleneh tenan duitku nek ilang? Apa aku dibedo karo didemi to piye? Nek dijupuk gundul ya mesti ilang. Kasimen dibeda meneh sekitar jam siji bengi. TV-ne muni dhewe karo lampune mekan dhewe, kaya ana sing ngekakne suarane mak ceklak. Banjur didelok yo ora enak apa padahal bojone yo tuku. Kasimin awake adem panas, ulune padha ngadeg. omahku ki anak demite to yo yo biyen kan nadi tau ngarani jari lemah sing tak goni, iki lemah pegel tegese lemah pikir ki lemah sing piye jarine tolake kudu dipandang no pitik borok apa lemah akeh demite po piye yo yo kan kasih mintumu meneh enek wong adus sebar jepur ning jeding banjur dibuka yora enek wong Sapa sing adus mang? Banyu jeding kok yo ya ora kalong, yo ya ora teles, ini yo ya garing. Dari ya. hari dheweke diwurahi wujutan wong wedok rupane putih menek ning saka omah karo wong ireng mripate ombo karo mencereng akhire anake Kang Hasimin lara lan muntah-muntah terus digawa ning puskesmas tapi gak enek asili anake Kang Kasimin banjur gak ana alias meninggal saben bengi ana tahlilan sampai pitung dino Kang Kasimin isih sedih terus perkara ditinggal anake ini jam 11 bengi Kang Kasimin arep mapan turu. tv mekan meneh, dadak nan enek wong lungguh nek kursi. Rupane ireng mripate melolong ulune dawa-dawa karo jigrang ning dhuwur kursi. Kang Kasimin kaget ora karu-karuan. Jantunge kaya arep copot. Sing dingeti ora menungso tambah gendruwo. Kang Kasimin banjur mlaku ning kamar. ning jugan enek pocong koyok mayit rupane putih di tali telu. Enek swara wong wedok nguyu cekakakan. Ning jero omah Kang Kasimin pulai ora karo-karuan nibonangi ambekane ngos-ngosan. Esuke Kang Kasimin mara ning desa Dukuh golek wong pinter. Kang aku ki njaluk tulung omahku kok sajae akeh demite. Jaluk tulung pagelana bener apa jarimu biyen kang yang kau pengita mentari sak tak neng omahmu banjur wong tua iku teko ning ruangan tamu banjur sila karo maca donga terus kris cilik banjur diunus karo watu akeh loro mekan abang karo biru diwadahi mangkok ning ngarepe Mbah Nardi kuwi men omahmu ki pancen akeh demite kudu diresiki bangsa-bangsa nang kene kudu dipindah digolekno panggonan sing benah ben ora ganggu kuwe tapi ana syaraté men kowe kudu golek ndok pitik Jawa jumlah 6 metu saka pitik sing rupane bloro engko kudu bancaan sego bucu jenang abang putih karo kembang setaman karo panggang pitik terus pitik ya kudu pitik blorok kanggo tolak sengkala tanam sing pekir iki bengine Mbah Tati lungguh sila meneh. Ning ngarepe sedya keris cilik kembang setaman karo menyan banjur dibakar ambune ning jero wangi banget. kesambetan wong ireng karo gereng koyok srengen karo wong wedok jerit-jerit banter koyok digudaki wong banjur dekne metu saka ngomah karo gendong wong wujute rupane ireng gedhe sampe kaboten ambekane ngos-ngosan kaya bar gelut men omahmu wis resik saka bangsa demit saiki kowe karo bojomu ora ana sing ganggu meneh omah wis tak pagrindok titik nem demit-demit kuwi ra wani mrene Pergo mam kuwi mbiyen nalika nguruk dicupuk ne lemah kuburan to men men. Akhire bangsa demit padha melok mergo lemah dicupuki. Demit-demit wis tak leh, tak golekno panggonan. Yo Kang, anadi matur suwun yo. Wis mbok bantu magri omahku saka gangguan demit. Wis tak mene wae cerita saka aku sing cekak iki. Saka puguh mimik omo tanduran Laskar Sulaiman Kaliwatu putrane Bapak Martam Ibu Pasimi. Dukuh Jojan Papringan, Dukuh Kidul Ngasem bersama tim Cima.